U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Allah dobro zna one među vama koji su druge zadržavali i prijateljima svojim govorili, priključite se nama, a samo su neki u boj išli, ne želeći da vam pomognu. A kad zavlada strah, vidiš ih kako gledaju u tebe, kolutajući svojim očima kao pred smrt svješćeni.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 شبكة الأمجاد الإسلامية تقدم هبت كالريح كالريح كالريح قوية www.pautalk.com Soba put vjernika. ريح قوية شهبت كالنار كالنار كالنار وقية سارت بالعزم فتية Svi će putevi biti zatrpani. Ostaje samo put vjernika. Ostaje samo put vjernika. Posjetite nas na www.stazomislama.com الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير Poslanik vjeruje u ono što mu se objavljuje od gospodara njegova i vjernici. Svaki vjeruje u Allaha i meleke njegove i knjige njegove i poslanike njegove. Mi ne izdvajamo ni jednog od poslanika njegovih. I oni govore, čujemo i pokoravamo se. Oprosti nam gospodaru naš, tebi ćemo se vratiti. يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله Allahove su vojske nepobjedive. Allahova je snaga ne opada. Allah je moćan i silan. i ko zaslužuje da se pokorava i da budemo pokorni Allahu subhanahu wa ta'ala. Poslaniku sallallahu alaihi sallam. I onima koji naređuju pokoravanje Allahu i poslaniku. Takvima se pokorava. Predstavljam vam hudbu pod nazivom Kome predati pokornicu.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 Njega hvalimo i od njega pomoći i oprosta tražimo. Koga on subhanahu wa ta'ala uputi, toga niko u zabludu ne može odvesti. A koga on azze wa ostavi u zabludi, nema toga koji će takvog roba uputiti. Svjedočim da nema istinskog božanstva, da nema onoga koji zaslužuje da bude obožavan osim Allaha subhanahu wa ta'ala. Svjedočim da je Muhammed Allahov poslanik i Allahov miljenik. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, o vjernici, bojte se Allaha istinskom bogobojaznošću i ne umirite nikako drugačije osim kao njemu pokorni i predani muslimani. Zaista najbolja uputa je uputa Muhammeda sallallahu alaihi Najbolji govor je Allahov govor, a zatim uputa Muhammeda sallallahu alaihi Najgore stvari su novotarije, stvari koje nisu utemeljene na riječi Allaha i njegovog poslanika a svaka zabluda, svaka novotarija vodi u zabludu, a zabluda vodi u vatru Danas Allah sačuva. U ovom je vaktu i vremenu današnjem, draga braćo, o čemu bi mogli govoriti u vremenu kada zabluda i smutnja i nered uzima sve više maha, kada se zlo proširilo i na kopnu i na moru i u zraku, na svim mjestima do koji su doprli nevjernici nastoje da prošire fesad i nered i smutnju i zlo. Međutim, Allah subhanahu wa ta'ala i svoje milosti je dao da će do sunjeg dana biti skupine koje će pozivati na hajr, pozivati na dobro, a odvraćati od zla i te skupine, to su male skupine ljudi koji će u svakom vremenu i vaktu prkositi neistini i zabludu. Ljudi koje je Allah subhanahu wa ta'ala odabro da budu nosioci istine i da budu nosioci zastave la ilaha illallah Muhammedar Rasulullah. Ljudi koji će nastojati u svakom vremenu i vaktu da se suprostavljaju tiranima zulumčarima i onima koji namjerno hoće da se bore protiv Allahovog dina. Takvima uspjeha nema. Uspjeh je zagarantovan onima koji se drže Allahove riječi, onima koji žele da se žrtvuju na Allahovom putu, da Allahova riječ bude gornja. To su pobjednici i to su istinski nosioci istine. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas učine od takvih. Međutim, Dešava se u današnjem vremenu čak da se mnogi predstavljaju da nose istinu. Da se mnogi predstavljaju da su oni nosioci istine. I da se mnogi predstavljaju da su oni ti koji treba da budu oslijeđeni na dunjalu. Međutim, su se zavarali u tome. Jer Allah subhanahu wa ta'ala je prvo ostavio učenjake koji su nasljednici Allahovih poslanika koji su istinu prenijeli dosljedno i jasno i čisto i Allah je zatim dao generacije ljudi koji slijede tu istinu i koje prko se zabludi. Tako da ovi zabludjeli koji sebe zovu učenjacima u raznim naukama ne mogu sa Allahovom pomoći naprijed nikad. Zato što postoje skupine koje brane Allahov din. A ovo se ogleda kroz ajete kome Allah subhanahu wa ta'ala kaže nesta'id billah Ja ejuhalladina amanu ati'u Allah wa ati'u rasula wa ulil amri minkum in fi farudduhu تنازعتم Allah wa فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله akhir الآخر ذلك wa ahsanu ta'wila O vjernici, pokoravajte se Allahu i njegovom poslaniku i vašim pretpostavljanjem. ako se ne budete složili ili ako se u nečemu raziđete, sad vidite šta kaže Allah uzvišeni u ajetu, s kim ako se raziđete? Sa ovim pretpostavljenim, vjernik se nikad neće razići sa Kur'anom, niti se vjernik mumin može razići sa sunnetom, ali se može razići sa pretpostavljenim. I može se desiti da taj pretpostavljeni pogriješi ili da ovaj koji je počinjen da, da sluša da i on pogriješi. Ali grešaka u Kur'anu i sunnetu ne Nema ni jednog pitanja da se nije dotakao Allah uzvišen u svojoj uzvišenoj knjizi. Znači, sva su pitanja riješena. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je dosljedno prenio uput i objasnio ljudima kroz hadise. Međutim, kad se ljudi postave da budu pretpostavljeni ljudima, onda se može desiti da dođe do razilaženja. Međutim, Objasnit ćemo način kod kojih ljudi je dolazilo do razilaženja i kakvi ljudi danas hoće da budu ovi pretpostavljeni. U vrijeme Allahov poslanika sallallahu alaihi wasallam se desilo, a to je povod objave ovoga ajeta kojeg smo ovaj proučili, kada je bila jedna skupina od Ensarija, koje je poslanik sallallahu alaihi im postavio jednog vođu njihovog. Pa kaže, kad su se odmakli, kaže on njima, jel sam ja vam, vam pretpostavljen, kaže jesi. Kare, saberte onda jednu, kaže, gomilu drva. Kad su sabrali drva, kare, sad zapalite vatru. Zapalili vatru, kare, sad uđite u nju. Kare, ne i tala, pa mi smo pobjegli od vatre. Došli Muhammedu da se spasimo od vatre, a ti nama sad kare da uđemo u vatru. Kare, ja sam vam pretpostavljen, šta vam ja naredim ima da radite to? Kare, neće mi to mi se vraćamo Allahom poslaniku sallallahu alejhi da ga obavijestimo šta ti hoćeš. Kad su došli poslanik sallallahu alejhi ve je rekao da ste ušli u nju ne bi nikad iz nje izašli. Šta znači da ste ušli tada u vatru koju vam je on naredio, ne bi se nje kutarisali ni na ovom ni na ovom se, to vam bio kraj. Zašto? Zato što ste poslušali u onome čemu nije zadovoljan Allah i njegov poslanik. Allah ne naređuje robovima na zemlji da ulaze, da, da slušaju ljude i da ulaze u vatru. Niti to poslanik sallallahu ve vam naredio. Međutim, ljudima se dešavaju takve stvari da pogriješi. Pa je objavljen ovaj ajet u kome Allah Đelšanu kaže pokoravajte se Allahu i poslaniku i vašim pretpostavljenim. U čemu da im se pokorava? U današnjem vremenu i vaktu svi kažu da su pretpostavljeni. Ko se god zove Hasan i Mujo, kaže ja sam taj iz tog ajeta pretpostavljeni. A najpreći je ovdje da ljudi kojima treba da se počinjava da to budu ulul emr, da to budu ljudi koji su emiri, odnosno ljudi koji su učenjaci, a ne da budu ehlul fiske vel da budu ljudi fasici i fađiri, pokvarenjaci ljudi, ljudi teški i griješnici. I danas ovi teški griješnici hoće da se prodaju pod ovaj ajet na i da kažu muslimanima, mi smo ti kojima se vi trebate onaj, pokoravati. A oni su u ljubavi sa neprijateljima. Bliži su kufru nego islamu. Bliži su nepokornosti nego pokornosti. Allahov šarijat odbacuju javno. Bore se za sekularizam. Bore se da stolca na kojoj on sjedi bude neuzubilda i tala šef da bude onaj vjeri. I kare trebate se meni pokoravati. Oni se pokoravaju dnevnoj politici, kakvu kreiraju nevjernici danas na zemlji, taj se pokorava, a ostavio je Kur'an za leđa i kaže vi treba da se pokoravate mene. ne znam šta vam je, kaže. Postoje grupe ljudi u Bosni u čijim se, kaže, glavama nešto dešava. Kao čudno im sad kako postoje grupe ljudi koji neće da budu pokorni njima. A oni se pokoravaju nevjernicima javno a ostavljaju Kur'an, ostavljaju govor Allaha subhanahu wa ta'ala. I onda im to čudna stvar. Međutim, ćemo primjer iz istorije Islama kad su učenjaci, islamski učenjaci, kad je bilo jazhaba i učenjaka i uvijek bilo ljudi koji su se suprotstavljali onima koji su u ta doba se sudilo po šerijatu Ali se suprotstavio zato što je bio taj tiran, zato što je htio da se igra sa šerijatom A ovih danas su napustili šerijat potpuno. Ostavili ga skroz. Kad se pojavi neko da nešto kaže o šerijatu, oni njega gledaju da ga zatvore ili da ga ubiju. A kad se govori o sekularističkim sistemima i, i zapadnim sistemima, oni javno cvatu od dragosti što je se taj sistem proširio na zemlju. Kad Amerika na neko tlo skupi, stupi, oni se raduju od dragosti. E vidiš, kaže, bila nama je došla došlo spas sa njima, jer je sa njima snaga, sa njima je moć. Počinu im pripisivati atribute na udu vidla božanstva. Međutim, nije to tako. Poznat je slučaj još iz vremena sahaba, Abdullah ibn Zubeir radijallahu anhu u vrijeme hađađa da Abdullah ibn Zubeir nije se tio pokoriti hađađu zato što je bio zulumčar Abdullah ibn je ubijen na tom putu a nije se pokorio na taj način nije tio da se pokori tim ljudima koji prave zulom na zemlji. I Abdullah ibn Zubair je ubijen na tom putu radijallahu Ohana, nije se tio na taj način pokoriti. Ahmed ibn Hanbel, rahmetullahi u ta doba isto kada je bio, još, je bio vladar tadašnji halifa Mu'tesim, čovjek koji je u svojoj istoriji imao slavni dijela, koji je vojsko opremio čak zbog jedne muslimanke kojoj je ovaj, zatvorena bila, onaj, on je vojsko opremio da tu muslimanku oslobodi. Međutim, kad su došla vremena iskušenja, ovaj isti halifa je kasnije ovaj mučio Ahmeda ibn Hanbala rahmetullahi I kaže, ona spominjali spominali smo to prošli put, kaže, bit ću i ga kaže, ruku ti Allah osjeko, će ga udri. A ovaj koji je napravio smutnju u vrijeme Ahmeda ibn Hanbala rahmetullahi alejhi Kaže, o vladaru pravovjerni, kaže, ubij ga ja njegovu krv za svoj vrat stavljam, jer kaže, on je mušrik sa više aspekata, neudubilna. Ahmed ibn Hanbel je, kaže, mušrik, ovaj što je napravio nered, on će njegovu krv nositi bez ikakvih problema, kaže, ubij A se Ahmed ibn Hanbel, rahmetullah, ne, nije pokorio ovome vladaru. U čemu? U tome što su postavili smutnju kad su kazali da je Kur'an stvoren. Kaže Ahmed, nikad ja to neću priznati. I Allah ga subhanahu wa ta'ala učvrstio da je ostao postojan i spominjali se do sudnjeg dana ta slavna djela koja su učinili na Allahovom putu radi Allaha uzvišenja. I kasnije kad je ovaj vlada vidio da je pogriješio, pa je poslao Ahmedu platu, kaže određenu svotu novaca tada, da se pomogne taj učenjak, kaže on to nije tio uzeti. Pa je neko od njegovih sinova, ovi učinjaci onaj spominju ili Abdullah ili Saleh, uzeo to, taj novac. Ajde kare, nek, se nađe, nek se pomogne. I kaže kasnije kad bi žena Ahmeda ibn Hanbala rahmetullah otišla da ispeče pogaču hljeb tamo u furinu od ovog sina kada on ne bi to jeo. Nego je kare čak i ta vrata za zido kroz koja je gledao svog sina u njegovoj prostoriji za zido da više ne vidi, ali kare neće to nikad uzeti i jesti. Zašto? Zato što su ljudi bili zulničari. Kada je učinio zulu i napadao islam i muslimane s te strane i bio na strani ovih koji su pogriješili, onda učenjaci nisu pokoravali. Međutim, u čemu biva pokornost? Pokornost biva u onome što Allah subhanahu wa ta'ala voli. U tome biva pokornost emirima i učenjacima. A mora se pogriješiti kad slijediš nekoga u onome što Allah voli. Nema tu i greške. To je pravi put i to je div. Međutim, ljudi danas javno griješi, javno se bore protiv Allahovog šarijata i kare treba da slijedite mene. Emiri učenjaci se slijede samo u pokoravanju Allahu njegovom poslaniku sallallahu Nema pokoravanja u nepokoravanju prema stvoritelju. Ne smiju se pokoravati stvorenje. Dalje ćemo navesti primjer iz vremena od i najboljih ashaba redvanullahi alihi. Najbolji ashab je bio po, poznanju svih Ebu Bekr radijallahu anhu, a zatim Omer radijallahu anhu. Šta su oni kazali radijallahu anhuma? Kazali su pokoravajte se nama ukoliko se mi pokoravamo Allah. Ako nađete bilo šta gdje nema pokornosti prema Allahu, nemojte se nama pokoravati. Nema pokoravanja stvorenjima. Bio kaže, pokoravajte se u Bekru dok Ebu na istinu. Čim trun i kaže, neki sam ustao, kaže, mi ćemo tebi ovim presud, digo sablju, kaže, u redu je. Nek sablja presudi, ali nemojte se pokoravati u onome što odvra, odvraća od Allaha i što odvodi od puta poslanika sallallahu alaihi I ovo je, zašto je ovo bitna tema i zašto je ovo važno danas? da se prepozna kome se u stvari treba pokoravati. Jesu današnji ljudi koji su uzurpirali prvo vlast? Jesu današnji ljudi koji ne priznaju neuzubila mnoge stvari od vjere nikako? Jesu ljudi koji hoće da odvoje vjeru od države, javno uvode sekularistički sistem. Pa hoće da kažu, na uzubila kaže, držite vi vjeru samo u džamijama. I držite vjeru na kakvim krugoma, nemojte iznositi u javni život. Jer vjera kao ne treba da bude u politici, u ekonomiji, u društvu, u životu, vjera treba da bude izdvojena stvar. E, to je sekularizam. To je sistem koji je suprotan šerijatu milijun posto. I kad se pojave ljudi koji sa Allahovom pomoći hoće da uzdignu Allahovu riječ, kad hoće da se bore za Allahov šerijat, moraju njima smetati i moraju se takve prljave duše buniti protiv takvog sistema, protiv sistema uvođenja Allahovog zakona na zemlju. Ko ima pravo da sudi na zemlji? Samo Allah subhanahu wa ta'ala. Jer je Allah poslao knjigu koja će biti ustavna zemlja. Poslao je poslanika sallallahu alaihi koji je knjigu dosljedno prenio i objasnio. I ko ima pravo danas ustati kada ja hoću da sudim na zemlji. Jer ja tebi kada propisujem kaznu, ja ovoga lišavam kazni. Ja ovoga lišavam života, onoga lišavam slobode. Ko to ima pravo? Samo šerija. Nemaju pravo to ljudi rad po svojim pametima i po svojim prljavim mozgovima, da oni takve presude donose. A oni to rade danas. Najčasnije ljude koji hodaju po zemlji gledaju da stave iza rešetaka ili da ih ubiju. Protiv najčasnijih naroda i nosioca istine na zemlji gledaju da se bore i da ih unište totalno. E zašto su došli na takvu ideju? Zato što im se omilio faraonski sistem vladanja. Faraon je bio čovjek koji je neuzubilna i tala čak rekao da je Bog na zemlji. Malo mu što je upravljao ljudima, nego hoće da im on bude gospodar. A nije u stanju kad mu je gutljaj vode upao u grlo, ne mere ga vratiti nazad. Nego se utopio. Znači nema ni snage ni moći. Zašto je musliman važna i vrijedna stvar na zemlji? Zašto je Allahov rob na zemlji vrijedan koji kaže ja vjerujem u Allaha i vjerujem da je Muhammed Allahov poslanik? Zato što je on svoju snagu sa ovim predavanjem nije bitno samo kazati musliman kad se preda Allahu činjenici da je Allah jedan da je Muhammed Allahov poslanik kaže on je musliman. Ima tu i dodatnu stvar koju učenjak, baš Muhammed ibn Abdul Wahab, kad se spominje, ovaj, ovaj učenjak je rekao, kaže da čovjek mora svoju snagu isto tako da preda Allahu uzvišen. Jer nema on snage bez Allaha. Ako kažeš Allah je jedan, moraš shvatiti da je Allah moćan, a da si ti nemoćan. Da je Allah svemoćan, a da ti nemaš snage. Da je Allah moguće da sve učiniš šta hoće, da ti ne mereš ništa u rad bez Allaha uzvišen. E to je vjera. Kad to ljudi shvate, zar bi on smio sjeti na stolci i ja sam neko? Ništa ti nisi. Nego kažeš ja sam samo ono što moj gospodar o meni zna. E tu je moja definicija. Ja sam samo ono što ja vredim u islamu. Ništa ja drugo ne mogu biti. Mogu sam biti iskreni Allahov rob ako mi Allah primi iskrenost. Mogu biti mumin ako mi Allah primi vjerovanje. Mogu biti borac na Allahovom putu ako mi Allah pomogne u toj borbi i primi tu moju borbu. Zato mi molimo Allaha za sva djela da nam Allah primi. Zašto? Zato što od Allaha dolazi pomoć nama i Allah nas nadahne iz svoje milosti i snage i moći da mi njemu i bade činimo. I zato smo mi bez Allaha ništa. Vidimo danas muđahide u svijetu da čine slavna djela za islama. Nikad nećete čuti da neki kažu muđahidi stavi tamo na internet i negdje vidi šta smo mi uradili. Nego kaže mi ništa nismo uradili, ovo je pomoć od Allaha. A šta mi, kaže, nismo ništa. Nema snage ni moći, samo kod Allaha uzvišenog. E zato se oni tresu od takvih Allahovi robova. Zato je oni osjećaju strah na mjesec dana hoda od Allahovi robova. Zašto? Zato što su oni svoju snagu podčinili Allahu subhanahu wa ta'ala. Pa im Allah onda ulijeva strah nevjernicima u njihove kosti, pa im se kosti od straha tresu. Više nema dobrovoljaca nekakvih koji karu mi javno hoćemo ratovati protiv islama i muslimana. Takvi sad bježe po krajima, sad bježe iz vojske ko što se nekad javljali. Allah je ponizio totalno. I sad i one novine i časopisi koji su slavili nekad Ameriku, sad isti ti časopisi pišu protiv jer kaže Amerika ne more pobijeti Amerika nema snaga Zašto? Zato što se bori protiv Allaha uzvišenog Allahove su vojske nepobjedive. Allahova je snaga ne opada. Allah je moćan i silan. I ko zaslužuje da se pokorava i da budemo pokorni Allahu subhanahu wa ta'ala. Poslaniku sallallahu alaihi sallam. I onima koji naređuju pokoravanje Allahu i poslaniku. Takvima se pokorava, Onima koji hoće da prenesu istinu na zemlji i kažu, kad te upozori učenak pa kaže, o Allahovi robovi, bojite se Allaha, Moraš se pokoriti. Zašto? Zato što te poziva Allah, jer je Allah jedini kojem se, od koga se strahuje. I on te upućuje na hajr, upućuje te na dobro i zato si obavezan da mu budeš pokoran. Kad ti kaže, o vjernici, ustanite da se borite protiv i neprijatelja, opet se pokorava, Zašto? Zato što su to djela koje Allah subhanahu wa ta'ala voli. Ali kad kaže, o muslimani, Eno vam moj poster ili eno vam tamo ovo i ono, izađite na izbore, ne uzubila i tala, kaže ja vodim vas na pravi put. Laže. Laže je sigurno. Zašto? Zato što je on daleko od Allahovog zakona i daleko od šarijata. Njemu je težak i salam kad mu nazoveš, a da ne pričaš da on bude nosioc Kur'ana, da on bude nosioc Allahovog šarijata. I neki koji se proguraju pa nepismene mase muslimana zavedu na takav način i glasaju za njih I kad kažu kasnije dajte nam, kaže pomozite, mi smo vas izabrali, kaže naše su ruke vezane. Vi ste, kaže, na pogrešnoj adresi. Šta hoće da kaže, vi ste nama sam trebali dok je bio problem da mi uđemo tamo gdje sad sjedimo. Vi nama više ne trebate. I zato se ne pokorava takvim. Pokorava se onima koji pozivaju na Allahov put. Pokorava se onima koji su predvodnici u umetu. Pokorava se u lemi koja se suprostavlja zulumu i nepravdu. Ko su danas predvodnici na zemaljskoj kugli? To su sigurno Allahovi govorci. Koja je najodabranija ulema? To je ulema džihada. Koja hoće da uzdigne Allahovu riječ, a da riječ nevjernika bude donja. I to je cilj. Pokorava se takvima i čekaš moment kad će ti Allah da snage da dođemo do izražaja i mi da kažeš e, sad ćemo se i mi borda Allahova riječ bude gore. Sad ćemo i mi gleda vaše zakone podnoge stavimo ko što im je i mjesto pod nogom. Oni nemaju šta tražiti na zemlji. Zato što su prostavljaju Allahovom zakonu. Kad se pojavi pitanje, jedno samo od pitanja. Kad čovjek treba da, da vjenča dvije žene kod, kod, kod njiha, je to je zabranjeno. A kad trebaju da se vjenčaju dva muškarca, kaže neuzbila, to je dozvoljeno. Šta je to? Pa to nema veze s vjerom. To je taj otvoreni neprijateljski sistem koji se bori da Allahov šarijat obori i da Allahov šarijat nikad ne vidi svjetlo. Znači Allahov svjetlo sjat, makar oni radili šta su na naumili. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas učvrsti da budemo pokorni njegovi robova koji se pokoravaju njemu, subhanahu wa ta'ala, njegovom poslaniku i ispravnim istinskim učenjacima koji su dostojni da nosi Allahu u Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ašrafil anbijaji wal mursalin nabina Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Dalje, znači, bitno je ukazati na ove stvari i bitno je to prenijeti drugima. Da bi mi dosljedno primijenili i ovu stvar, kad kažemo mi se pokoravamo Allahu i njegovom poslaniku i predstavnicima ispravne islamske uleme, islamski istinskih učenjaka, onda smo obavezni da to prenesemo i onima koji ne znaju. Jel nama dovoljno kazat mene je Allah uputio, osjećam se zadovoljnim, osjećam da mi je Allah milost ukazao, jel to dovoljno? Nije. I moraš to što si naučio i čemu si podučen da to preneseš onima koji to ne znaju. Pa ćeš ovim masama koje nisu upućene objasniti šta je uputa. Objasniti mu šta treba na zemlji da sudi. Objasniti mu šta su izbori, da su to prljave igre ljudi koji hoće neuzbilja da glume danas ovaj, na zemlji, da su oni zakonodavci. Obaveza je tim ljudima to prenijeti, objasniti i odvratiti od tih stvari. A da ne pričamo sad o težim stvarima u koje su ljudi zapali. Kad današnji ljudi koji se smatraju razumnim, Ode je na kabor i od kabora išće da mu pomogne. Kad razuman čovjek ode, treba mu nešto u životu važno, ubaci u turbe Marku i traži od turbeta nešto. Jel to razum bolan ne Čist razum se ne kosi sa islamom nikad. Hajde poredi sa čistim razumom i malo dijete upitaj sine, mora se od zidova iskat pomoć, reće ne mere Mora se iskat od kamare dasaka, ne mere. Mora se iskat od mrtvih kostiju, ne mere, kazat će ti djeca. Ali je poznata stvar da su danas ljudi živi i zdravi, Allah mu dao zdravlje i on iši od mejta da mu pomogne. Išće od zidova da mu se smiluju, na'udhu billahi ta'ala. Zašto? Pa kada da ja na taj način se malo kao Allahu da primam. I da obožavaju šetane i ne znam šta sve. Obaveza je ljudima prenijeti i objasniti istinu, podučiti čistoj Allahovoj vjeri i Allah je dao da su danas ove skupine i ovakvi mesčidi svjedoci da postoje takve grupe koje vole najviše vole Allaha i najviše vole da Allahov zakon bude na zemlji. Najviše vole da se pokoravaju Allahu njegovom poslaniku. I ovi mesčidi će ako Bog i ove grupe ljudi prkositi neistine uvijek. I bit će grupe koje će uvijek prkositi neistine. I neka prkose sa u pomoći pa nek se ljudi uče šta je istina. Ne smijemo se pomiriti sa činjenicama danas da postoje čak i ovi sistemi kojima se ljudi javno pokoravaju i počeli čak neuzbila i obožavaju. Ili se pokoravaju tamo nekakvim novotarima i nečemu što nema čiste veze sa vjerom. Ako čovjek kaže i ako je čovjeku teško, kad izgovori šehadat pa mu kažeš treba da se pokoriš poslaniku, a on to odbije, u šta ćeš ubrojati takve ljudi? A vidjet ćeš danas da ljudi nekakvom tamo svojom analogijom ili filozofijom nastoje da izbjegnu hadise, nastoje da zaobiđu put poslanika sallallahu i da to opravdaju nekakvim sistemima ili dodvoravanjima ili politiku. Kao da hoće da nametnu da politika upravlja vjeru. I ako su se oni pokorili toj politici, hoće da se svi ljudi na zemlji pokori. Ako ima iskreni Allahovi robova, kare nešto sa njima nije i zato se Allahu utječemo od takvih sistema. A molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas uputi na pravi put, da nas učvrsti na pravom putu, da nas učine od istinskih nosioca istine, od onih koji žele da se Allahova riječ uzdigne. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da pomogne islam muslimane na svakom mjestu, da podari vođstvo muslimanima koje im pripada, a da ponezi kafiri i da im dadne ono što su zaslužili. Volimo Allaha subhanahu wa ta'ala da pomogne islamu džahide u Palestini, u Afganistanu, u Iraku, u Čečeni i svim ostalim mjestima gdje se džahidi bore da se Allahova riječ uzdigne. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da i nas učini od takvih. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da, da osjetimo slast imana istinski i slast pokornosti Allahu njegovom poslaniku. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas počasti da dadne istinske vođe koji su dosljedni da nose Allahovu riječ. آمين أقول قولي هذا واستغفر طريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا القرآن والهادي اسمعي ليلي نشيدي svi putevi će biti zatrpani. Ostaje samo put vjernika. هبت رياح عاصفة هبت رياح عاصفة على الأيام الخاطفة هبت رياح آه العاصفة على الأيادي الخاطفة واقتلعت جذورها مع السيول الجارفة واقتلعت جذورها مع السيول الإيمان هيا نرفع القرآن هديا إخوة الإيمان www.pautas.com dobar put vjernika. Govor onih koji se ne skrivaju reći riječ istine pred nepravednim vladarom. Znajte, mi ne nudimo lahku zaradu, niti sigurno radno mjesto. Samo put istine, put vjernika. Isti je onaj put kojim su prolazili svi Allahovi iskreni robovi. يا عمر يا ابن الخطاب أن يا رايح للهادي كلام شغلني ملا كل فؤادي posjetite nas na www.stazomislama.com ادخل من باب السلام بتأدب واحترام ادخل من باب السلام بتأدب واحترام سلم على طه التهامي وصاحبيه ودعيلي ودعيلي والدين سلامي يا رايح للحرم وادعيلي وسلملي على هادي الأمم وديلي سلامي يا رايح للحرم وادعيلي وسلملي على هادي الأمم انظر للكعبة يا محلاها نور وجلال يغشاها انظر للكعبة يا محلاها نور وجلال يغشاها يحرسها ربي ويرعاها اذكرني أمامها وادعيلي وادعيلي وادعيلي Nudimo vam javne tribine, razgovore, pitanja i odgovore, sve u cilju širanja Allahovog svjetla i njegove Đelešanog uzvišene riječi. www.pautalk.com Soba Put Vjernika Soba Put Vjernika أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتقوا تتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون Zar mislite da ćete biti ostavljeni? Pa da Allah ne ukaže na one među vama koji se bore i koji umjesto Allaha i poslanika njegova i vjernika nisu uzeli nikoga za prisna prijatelja. Allah dobro zna ono što radite. القول قول الصوارم كي تسترد المظالم حتى الأراضي رسام رسول أهل العزائم فالقول قول الصوارم كي تسترد المظالم حتى الأراضي ساموا رسول أهل العزائم فالقول قول الصوارم كي تسترد المظالم حتى Ovo su stvari koje su jako bitne. Jer pazite braćo, kad se vrata Allahove milosti otvore, a to je džihad na Allahovom putu, tada su vrata Allahove milosti otvorene i ulazi se inša Allah i u džennet zadobijaju se rane na Allahovom putu, stupa se u borbu protiv nevjernika, a ta borba uvijek biva silom. Kad vidiš da on tebe odmjerava, odmjeravaš i njega radi Allaha uzvišenog, jer tebi je cilj da se uzdigne Allahova riječ, da budeš neovisan od ljudi, da Allaha istinski obožavaš i da se pripremaš protiv onih koji žele da utrnu Allahovo svijet.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 Zaista zahvala pripada Allahu subhanahu wa ta'ala, njega hvalimo i od njega pomoći i oprosta tražimo. Njemu se subhanahu wa ta'ala utječemo od zla naših duša i zla naših dijela. Koga on subhanahu wa ta'ala uputi, taj je upućen istinskom uputom i nikoga u zabludu ne može odvesti. A koga on subhanahu wa ta'ala ostavi u zabludi, nema onoga koji će ga uputiti i taj nikada pravog puta neće naći. Svjedočim da nema istinskog božanstva koje zaslužuje da bude obožavan nasim Allaha subhanahu wa ta'ala svjedočim da je Muhammed Allahov rob i Allahov poslanik. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala u svojoj plementoj knjizi ovi koji vjerujete. Bojite se Allaha istinskom bogobojaznošću i ne umirite nikako drugačije osim kao njemu predani i pokorni muslimani. Draga braćo, u današnjem vaktu i vremenu potrebno je govoriti o stvarima koje su vezane za ovo vrijeme, o stvarima koje su za nas jako bitne, zato što tama kufra nastoji da se nadvije nad istinom. kjafiri žele da ugase Allahovo svjetlo. Munafici žele izdajnice da im potpomognu u tome i da u svemu u tome islam bude dovoljni, odnosno da vjernici budu pod nogama. Međutim, nosioci istine nikad to neće dozvoliti, a Allah subhanahu wa ta'ala je zagarantovao budućnost da pripada islamu i sve ove njihove namjere i nakane padaju u uvodu i ništa od toga nema. Zato što Allah subhanahu wa ta'ala je odabrao da će uvijek u umetu biti skupina, pobjedonosna skupina koja će biti na istini i držati i čuvati Allahove propise i granice i pobjedonosno tako ostaće inša Allah do sudnjeg dana. Tako da zablude smutljivaca, nevjernika, izdajnika neće sa Allahovom pomoći uspjeti nikad. Međutim, nama se postavlja pitanje da mi razumijemo i da znamo ko su pomagači Allahove vjeri. E sad, ko treba da bude od ove odabrane skupine, odnosno skupine pomagača Allahovog dina, pomagača Allahove subhanahu wa ta'ala vjeri, od onih koji žele da se Allahov zakon uspostavi na zemlji. Jer Allah subhanahu wa ta'ala objavio svoju knjigu, knjigu da bude sudija na zemlji. Nije objavio knjigu da se ljudi igraju sa njom da ljudi stavljaju zakone koji su oni načinili svojim rukama iznad Allahovog zakona. Ta skupina sa Allahovom pomoći će postojati na zemlji i nikad neće dozvoliti tim nesretnicima da oni vladaju onako kako to oni hoće. Bez obzira što nekad im se pruži prilika pa im Allah ostavi vremena da u svom nevjerovanju lutaju, to nije razlog da mi se bojimo toga ili da mislimo da je budućnost to. Nije, nego budućnost pripada la ilaha illallah i kogod se bude držao zato inša Allah neće propast nikada. Međutim, uzimamo primjere iz života ostalih poslanika salavatullahi alaihi međma'in i života poslanika sallallahu alaihi wasallam kako treba da se mi postavimo u toj situaciji. Kad je Isa alaihi salam kako Allah subhanahu wa ta'ala spominje sura Saf kad je Isa a.s. rekao kako Allah spominje Ja juhallazina amenu kunu ansar Allahi kema kala Isa ibn Marjama lil havarijina men ansari ila Allah kala al havarijuna nahnu ansaru Allah kaže ovi koji vjerujete bil budite pomagači Allahove vjeri kao što je Isa sin jemin rekao svojim učenicima tada ko će me pomoći radi Allaha ko hoće da bude moj pomagač na Allahovom putu Allah je kadir da donese pobjedu odma, ali Allah subhanahu wa ta'ala hoće da robove koji su rekli amen to billahi, robovi koji kažu amen na billahi, da ih iskuša da oni budu istinski pomagači njehove subhanahu wa ta'ala vjeri. Ka kala havarijuna nahnu ansarullah. Onda kaže učenici ovi havarijuni, kažu mi ćemo biti pomagači Allahove vjeri. Mi ćemo biti ti. Ne ovi današnji krstaši koji se vezuju, koji su učinili širka Allahu. Oni su obična otpad, oni su šljam, oni su smeća, Međutim, oni koji su istinski pomogli sa alaih selam, bilo je znači takvi koji kažu mi ćemo te pomoći radi Allaha. Dalje, znači, ashabi poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam su bili pomagači Allahove vjere, istinski. I zato mi danas nemamo pravo da kažemo, mi hoćemo da slijedimo sunnet onako kako nama odgovara. Ne, nego da slijediš sunnet onako kako su ashabi radijallahu anhum slijedili sunnet poslanika sallallahu alaihi Kako? Potpuno. Razumno istinski, da žrtvuješ svoj metak i život na tom putu. I zato kogod bude unio u ovu vjeru nešto što hoće da pripiše ashabima ili da pripiše poslaniku sallallahu alaihi sallam, taj je natovario neku novu stvar koja mu neće biti primljena. Jer vjera nije po nahođenju nego po slijeđenju. I mi kad kažemo hoćemo biti pomagači Allahove vjere, onda to biva po koga? Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Po koga? Ashaba radijallahu anhum. Po koga? Tabina rahmetullahi alehi međma'in i ispravnih prethodnika u daljim generacijama koji su došli do nas. Jer su nama din dostavili ispravno, istinski, nisu žalili na tom putu ni imetka ni života. Sve su potrošili da nam dostave vjeru istinski. Međutim, poznato je da na tom putu uvijek je bilo i bit će prepreke. Odnosno stepeni na kojima čovjek mora da savlada to da bi bio istinski pomagač Allahove vjeri. Prva stvar koju mora svako da razumije i da raščisti jeste pitanje sam sa sobom da sredi stvar. E u ove stvari rješavanja pitanja sam sa sobom ima više tačaka. Međutim, znači mi ćemo to onaj sa Allahom pomoći spomenuti da bi razumjeli ovo i da bi se pripremili, a na kraju ćemo ako voda kazati šta je razlog svega ovoga što sada govorimo. Znači prva i osnovna stvar jeste rješavanje pitanja sam sa sobom. I kad čovjek to pitanje riješi, onda on zna kuće. Nemoguće je danas da čovjek kaže ja slijedim sunet poslanika sallallahu alaihi sellem i kaže nije mi baš jasno kuću ja. Nešto mi kaže nije jasno ili bi ja tam ili bi vam. Pa kako slijediš sunet kad ti nije jasno ništa? Onda nisi, nešto si pobrkao, nisi sa sobom raščistio kusi šta hoćeš i kosi. Ove stvari moraš riješiti odmah. Prva stvar u ovome rješavanju pitanja sam sa sobom jeste znanje. Mora da stekneš znanje radi Allaha subhanahu wa ta'ala. Mora da učiš Allahovu vjeru. Mora da učiš propise Allahove knjige. Tako ćeš ti spoznati svog gospodara. Tako ćeš spozna sunnet poslanika sallallahu alaihi sallam. Inače ćeš ti upast u ove skupine koji će kazati ja sad ne znam kuću. Znao bi ti da hoćeš istinski da učiš. Jer put poslanika sallallahu alejhi ve sellem je jasan. Koji god ljudi kažu jedni sad kad se spomene pitanje izbora, kar ja ne znam, možda, bi trebalo i tam. Vratiš se na sunnet, kažeš jel poslanik sallallahu alejhi ve sellem imao išta sa parlamentom? Nije. To je jedan kroz jedan. Znači vraćaš se nazad, šta imaš ti tamo tražiš. Hoću ja sa nekakvim skupinama koji se ismijavaju sa Allahovom vjerom, jer se ashabi ismijavali, nisu, nazad. Ako si to stekao i naučio, znači nećeš ti hodat kud ne treba. A ovdje je prije svega bitna iskrenost. Kad se ti Allahu istinski vratio, iskreno pristupio proučavanju Allahove vjeri, Allah će te pomoći da ćeš razumiti ono što budeš učio. Neće u tebe biti stotinu šubhi u glavi. Ni ćeš ti otiš danas tamo, sutra vamo, prekstra tamo, pa se onda vadiš od da ne znaš niti kud hoćeš. Pomagači Allahove vjere mora da budu istinski vjernici koji su riješili svoje pitanje prvo sa sobom. Prvo da upoznaju svog gospodara, da uče Allahu vjeru istinski i kad primijete da su spoznali, da su naučili, a to će naučiti u druženju sa istinskim Allahovim robovima, odnosno učenjacima koji su spoznali Allahov din, a to se sve primijeti kroz istoriju poslanika sallallahu alaihi sallam. Ko su istinski učenjaci? Mi smo jedne prilike ovdje govorili. To su ljudi koji pozivaju na Allahov put ne želeći ni metka ni života i ljudi koji su proganjani na sve moguće načine. To su ti ljudi koji traže, kad traže pokornost Allahu subhanahu wa ta'ala i ne traže nagrade od ljudi nikakve. Nema ga ni na kakvoj liste, ni za platene, ni za šta ali hoće da se uspostavi Allahov din na zemlji. To su istinski Allahovi robovi. Kad se s takvima družiš sa Allahom pomoću, upoznaćeš ti svog gospodara istinski. Upoznaćeš vjeru onako kako treba. Kad si shvatio ovo i upoznao vjeru onako kako treba, onda moraš raditi po onome što si naučio. Nema koristi od znanja ako ono stoji u glavi ili stoji u knjigama. Ko uzme znanje iz knjige, a ne radi, potom ono se vrati ponovo u knjige gdje je i bila u njega glava ostane prazna. Međutim, kad se znanje sprovede u praksu, kad to znanje mora da se manifestuje u životu čovjeka, svakog mumina 24 sata, onda on to spoznaje i njemu znanje postaje slatko. On počinje da zavoli, onda vjeruje, onda mu se otvori apetit da radi za din. Zašto? Zato što vidi da je osjetio slast mana u svom srcu. Zato što hoće da se žrtvuje na Allahovom putu. Hoće da bude pomagač Allahove vjeri. To je bitna stvar. I kad je ovo sve shvatio, kad je postao od onih koji rade za Allahovu vjeru, onda mora da shvati kada je to znanje naučio i primijenio, da onda poziva druge ljude na Allahov put. Jer nije on s ovim stavu naučio radi i leži. Nema ležanja. Znači ležanje je završeno sa džahilijetom i sa stvarima koje su prošle. Onda dolazi i stupa na scenu pozivu Allahov din. E sada da bi ti nekoga pozvao u Allahov vjeru, jel da moraš imati znanje? U šta ćeš ga pozvat ako ne znaš? Mora da ti radiš po tome u šta njega pozivaš. Ako je se tvoja duša odazvala istine, onda zovi i druge da, se, da dođu da se pokore Allahu uzvišenom, da se pokore i da prihvate istinu. A to ti ljudi, bez obzira što mi mislili ili bio nepismen ili pismen, vidi to on na tebi, ne zaboravi to. Ako primijeti bilo šta da to kod tebe nema, kaže šta bolan meni govoriš, jel te stid, vidiš da ti to ne radiš. Zašto se ljudi smijavaju sad sa nekim tam zvaničnicima? koji kažu mi smo jedini legalni predstavnici vjere i tumači vjere na ovim prostorima. Narod nepismen sjedi kraj televizora i smije se tim ljudima. Pa bola ne bio kaže gdje je ta vjera kod tebe? Da bi ti mene pozvali da bi bio moj predstavnik, gdje je kod tebe to u me pozivaš? I ljudi neće, smiju se njima. Međutim, Allahovi borci, odnosno pomagači Allahovog dina, oni koji se žrtvuju za Allahov vjeru, moraju ove stvari provesti u praksu. I kad ti ljudima i samom praksom svojom pokažeš, vidjet ćeš kad prođeš pred komšine kuće pet vakata namaza u džamiju, da mu ništa nisi rekao, on se počinje vrtiti. Pa kaže, kud ovaj čovjek hoda svaki dan? Kaže, ide svaki dan da klanja. Pa od čega živi? Kaže, Allah mu daje obskrbu. I eto mu dva pitanja. Ide da Allahu i Allah mu obezbjeđuje opskrbu A on mislio da on sebe obezbjeđuje. Pa kako to, kar pa mu neko objasni, jel on tebe upita jedan dan. I kroz to samo prasu kad ne bi ništa govorio, a da ne pričaš, da pozoveš ljude pa da mu kažeš, Odi vam živ bio da malo porazgovara. Mi smo komši, jel ja tebe viđam, hodi da ti objasnim Allahu vjeru. Hodi da te pozovemo istinski din. Pa kaže, ja sam musliman odavno, dobro, gdje su ti dijela? Pa hodim vam polako da malo o tome porazgovaram. Ne bi se neko od tih ljudi odazvao? Ne bi li nekoga sa Allahovom pomoći pridobio na Allahov put? Šta misliš koja bi bila radost jelde za nas sviha na sudnjem danu kad se pojaviš da dođeš da si sretan da je Allah tvojim sebebom uputio dva, tri, pet, deset ljudi da si, ih da si pozvao istinski u Allahu vjeru spoznali Allaha, očistili svoje vjerovanje, uspostavili teuhid u svom srcu i došao ti imaš pet sljedbenika ili deset koji su koji se navratio da budu sljedbenici poslanika sallallahu alaihi Zar to ne bi bio svak rada od nas da, ga to sretne na sudnjem danu? Zato nek od nas Dunjaluku radi, nek od nas se priprema za takav put. I ovo su najbitnije stvari, znači da bi čovjek sebe izgradio, da bi se doveo u situaciju da bude pomagač Allahovog dina. Sljedeća stvar koju mora da pripremi sebi, odnosno koja će ga zadesiti u životu na ovome putu, na putu pozivanja Allahov din, na putu pomagača Allahove vjeri, jeste sabor. Teško da čovjek uspjedne danas, a i u svakom vremenu, da kaže ja vjerujem i da radi po onome što vjeruje, što je naučio, da poziva ljude u Allahovu vjeru, a da nema uznemiravanja Sad nema potrebe pitati zašto sabor, jer će biti uznemiravan na tom putu kad bude pozivao na Allahovom putu. I to je sigurno. Na tom putu su bili uznemiravani poslanici. Bili su iskušavani istinski Allahovi robovi, ashabi, tabini. Bili su iskušavani islamski učenjaci kroz čitavu istoriju. Niko nije ležao u hladovini i pozivao na nekakve stance ili nešto tamo, nego je on bio iskušavan, proganjan, onaj, bila mu je konfiskovana imovina otimana, bio je pokušaj ubistava ti ljudi i to i u našem današnjem vremenu vidimo. Kad čovjek hoće da se žrtvuje za Allahov vjernik zna da ga čeka ovo. Od ovih običnih uznemiravanja ljudi insan mora da se strpi. Mora da se strpi na tom uznemiravanju. Jer taj sabor je radi Allaha uzvišenog. A njemu je bolji taj sabor nego da se povuče pa da nema ni ništa. Da kaže što će meni sve to idem ja u kuću odmarat, idem radit, ležat, ne moram se ja kaći s ljudima. Pa to kaćenje s ljudima nije to kaćenje, nego je to napad od ljudi. Zašto? Zato što ih pozivaš istinskoj Allahovoj vjeri. Zato što ih pozivaš da Allah uzvišeni daje obskrbu. Pozivaš i da je Allah onaj koji zaslužuje da bude obožavan da ne smije obožavati ljude, da ne smije ostavljati badat radi 15 ili 20 maraka dnevnice, ne smije to raditi. Kad svemu to objasniš, kad ga pozoveš da mu je haram radit, tamo gdje mu je haram radit, onda se neminovno javljaju buntovi kod ljudi. Pa ko su ovi, kare, pa šta ovaj hoće? Ovaj nam ne da ni tamo, ne daju nam ni tamo. Oni su nekakva grupa, oni hoće nešto, oni hoće da budu pomagači Allahovog dina. Oni hoće da budu ta skupina koju Allah subhanahu wa ta'ala pohvalio i odabrao da budu pomagači Allahove vjere. To su ti ljudi. Mi molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da i ovi mesčidi i slični mesčidi budu s tim nijetom sagrađeni. Da taj temelj bude ovdje. Ne kako oni kažu da su to temelji, da ne spominjemo ovdje kakve izraze upotrebljavaju. To su stvari koje se njima vraćaju. Nek on to drži za sebe i nek ide na sudnji dan s otim. Ali mi hoćemo da ovi mesčidi budu temelji na kojima će se pozivati u Allahov din i da odavde izlaze pozivači u Allahov din, pomagači Allahove vjeri i oni koji žele da se uspostavi Allahov zakon na zemlji. I kasnije kad im Allah pruži priliku da se bore za to zašto se zalaga. I svojim životima i svojim imencima. I da postignu ako Bog da šehadat na tom putu. To je pravi put. Šta mi hoćemo drugo? Hoćeš da vjeruješ Allaha istinski, da očistiš svoje vjerovanje, da uspostaviš tehid, da pozivaš ljude Allahovoj vjeri, da spoznaš istinu i da se boriš za nju. I da na tom putu, inša Allah, skončaš. To je put koji istinski mumin traži. Ne traži on u pozivanju Allahovu vjeru, ne traži nagrada, nikakvi dunjališki. A Allah ga neće zaboraviti, Allah će mu obezbijediti obskrbu odakle se nije ni nadu. Pa ćete vidjeti da oni koji pozivaju Allahov din istinski, oni koji ne žele da žrtvuju svoje vrijeme i svoj metak na Allahovom putu, nisu oni zbog toga osiromašili. Nisu ni gladni, nego su postali neovisni. Još jedna dobra i onaj poučna stvar za nas jeste što ovi ljudi sad koji nas na, neki način kroz ovaj sabor što mi trpimo od njiha ta proganjanja, uznamiravanja putem medija i čak i dižu i na državni nivo to da postoje grupe ljudi ovakvih ili onakvih. On bi tebe optužio da si ti njemu na listi za ili nešto. Pa bi kazao te ljude skinte s plata, ukinte im radna mjesta, daj malo i pripaste pa da ti dođeš u situaciju ko bi da nemaš ručka pa da kažeš ima odustaću ja, sam vrate me gdje sam bio. Međutim, on ispita tvoje porijeklo pa kaže odakle žive ti ljudi. Kaže žive od rada svog, jesu li fabrika? Kaže nisu. Imaju plate? Nemaju. Imaju položaje? Nemaju. Pa kaže ne meremo im onda ništa. Oni nisu ovisni o nama nikako. Oni su samo ovisni o Allahu. Takvim ljudima ne mogu ništa. Ali kad bi ti ošao sad na neki šalter tamo kucat ili se otići bratu kako ministarstvo tamo i plakat i nabrajat koliko imaš djece i nečega, on bi tebi došao rekao pa hodi ti vamo. Hodi ti van, nemoj ti ništa sikira, vidi kakav izgledaš, idi se prvo sredi, pa ćemo mi tebi dati možda za jedno 4-5 mjeseci i 50 maraka. Ali deti ti vam se nama prikloni. Ne, kad se brat odmakne sa Allahom pomoći, ima čvrst jekinu Allaha subhanahu wa ta'ala i zna da mu Allah daje obskrbu, onda mu ne mogu ništa. Onda imaju samo da, da se odmjeravaju snage. A ovo je bitno za nas. Kad vidiš da on tebe odmjerava, odmjeravaš i ti njega radi Allaha uzvišenog. Jer tebi je cilj da se uzdigne Allahova riječ, da budeš neovisan od ljudi, da Allaha istinski obožavaš i da se pripremaš protiv onih koji žele da utrnu Allahovo svjetlo. Oni ga neće sa Allahom pomoći trnut nikad, ali moraju naići na prepreke i da shvate da postoje ljudi koji ne, žele, ne žele da, da žrtvuju svoj život na Allahovom putu da bi se Allahova vjera uzdigla. I ljudi koji hoće da objasne ljudima da izvedu robovanje gospodaru subhanahu wa ta'ala od robovanja ljudima. Ljudi danas traže obični ljudi, kriminalci, lopovi, zulumčari, traže da se njima pokorava. Nije i ni stid u tome. I nije neki hani čak da karu da su još i islamski predstavnici. Da su predstavnici oni islama, da su oni ti koji su mjerodavni da predstavljaju vjeru, da su, to ti ljudi. Međutim, to je fala uzvišenom Allahu razotkriveno i nije to tako. Međutim, oni koji istinski danas pozivaju, vidjet ćete da su sve paljbe osuli na njih i smišljajući kad vidiš da sjedne 50 braće, kad bi ovdje sad kazao u ovome mjesečinu, Imat ćemo samo pet dana da se skupljamo svaki dan da učimo Allahu vjeru predavanja. Odmah to oni bilježe u kamp. Sjedneš u Maoči ili negdje, odmah to bilježi u medijima u kamp. Zašto? Zato što on osjeća strah. A strah se osjeća od koga? Od umeta Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Ako je to istinska skupina i ako su pomagači Allahove vjeri, mora neprijatelj od njega osjeća strah. Kakav se ti pozivaš kad si ti sa vlastima ovako? Kad sa njima sjediš na ručkovima i večerama i grliš se sa njima i vodaš ispod ruke. Gdje je njegov strah od tebe? Nema ga. A ona od koga on osjeća strah, on ne smije ni blizu doći. On se trese na stotinu kilometara od tog mjesta. I odmah izlazi u medije i kaže ima nešto. Šta nešto? Pa ti osjećaš strah, ti ne znaš ni šta je tu Nisi kad to vidio ni čuo. I zato je ovo vrlo bitna stvar. Kad čovjek to sa sobom riješi i kad jasno postane pozivač Allahov din, kad trpi ta uznamiravanja, a mora ovo sve da radi radi Allaha subhanahu wa ta'ala. Kad se čovjek ostavi stvari zbog kojih hoće da ga ljudi uznamiravaju, pa pribjegne Allahu uzvišenom i kaže Allahu moj ti znaš da ja ovo radim radi tebe. Da radim da se uzdigne tvoriš. Allah će se pobrinuti za ljude. Ne treba se on zato sikirati. Samo da on bude iskren, a Allah se brine za one koji spletkare i siju smutnju. Ali kad čovjek kaže ja hoću da budem odvažan i mnogi su krenuli tim putem, hoću da budem uđahid, hoću da budem čvrst, neko dojde iz pripada ga dobro ili mu kaže nema ti plate ili pripazi se kaže imaju ti za nogama ovi ili oni, istom čovjek pribjegne ljudima. Od koga? bježi od Allaha ljudima, na'udhu billahi A mi bježimo od ljudi Allahu subhanahu wa ta'ala, ne od straha, nego bježiš od robovanja ljudima gospodaru ljudi. A ovaj se isprepadao i hoće da pobjegne od Allaha ljudima. Ne bi ga ljudi zaštitili ili da kaže pa neću ja da me oni uznemiravaju. Hoću ja da se vratim njima. Hoću ja da pobjegnem. Od koga da pobjegneš? da pobjegneš od Allaha koji je zaštitnik svega i koji je utočište svemu, da pobjegneš onima koji ne mogu ni sami sebi pomoći. Izdaćete kad god im se ukaže prilika. Ovo su stvari koje su jako bitne. Jer pazite braćo, kad se vrata Allahove milosti otvori, a to je džihad na Allahovom putu. Tada su vrata Allahove milosti otvorena i ulazi se inša Allah i u džennet, zadobijaju se rane na Allahovom putu, stupa se u borbu protiv nevjernika, a ta borba uvijek biva silom. I onda se otvaraju vrata Allahove milosti i na ta vrata može li svak ući? Ne može. Znači čovjek mora, mora da bude pripremljen da bi ga Allah uveo na vrata svoje milosti. A kako će se pripremiti kroz ove metode mora da se pripremi. Mi smo vidjeli ovdje kad je bio, ovaj, kad je nas Allah počastio džihadom u našoj zemlji, kad su ova braća sa strane došli, pripremljeni borci, odgojeni borci, spremni da uđu na vrata Allahove milosti. I kad su došli ovdje na nas stotine granata, pada kažu oni braće ovo je milost. Subhanallah, kako ne moramo mi to pojmit, kako milost bolan vidiš ti da svaki dan stotine i hiljade granata Pa kada to vam je Allah otvorio vrata milosti da uđete na njih, da se vratite u u vjeru, da očistite svoje vjerovanje, da neki od vas uđu u džennet, da neki zadobiju rane na Allahovom putu. I kad smo mi učili i učili, naučili nešto od vjeri mi smo spoznali da je to tako, ali nismo odmah znali ove stvari. Međutim, mi sad treba da budemo od takvih, da nas Allah učini od takvih koji će sa sobom završiti ove stvari. Da bude potpuno odgojen i čvrst mumin muđahid na Allahovom putu. Kad se vrata Allahove milosti otvore, da on leti i da kroz njega proleti što prije. Tako si ova braća i u borbi. Kad dođe u sukob sa neprijateljem, vidjet ćeš braće, ne mereš ga stignut od, silne borbe i od, onaj koliko on leti prema neprijatelju. Jer on je shvatio da su vrata otvorena, on se sam jagmi da na njega proleti. E to su istinski borci koji su shvatili. On hoće da pomogne Allahov din. Ne razmišlja on o on hoće da bude pomagač Allahove vjeri. Molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da nas učine istinskim borcima na njegovom putu. Da nas učine od pomagača njegove uzvišene vjeri. Da nas učine od onih koji hoće da se uspostavi Allahov zakon na zemlji. Ne bojeći se pritome prijekora nikoga osim Allaha subhanahu wa ta'ala. Svako od nas molimo Allaha da nam dadne da tražimo njegovo subhanahu wa ta'ala zadovoljstvo, a da ostavimo strah od ljudi. Sljedeći metod od ovih borbi moglo bi se o ovome govoriti malo duže pa ćemo ako Bog ostaviti onaj nekad i drugom prilikom, pa ćemo vidjeti dalje u odgoju borca na Allahovom putu koje su metode i stvari potrebne da bi postao čvrst borac na Allahovom putu, kad se iman ustali u njegovom srcu, kad se njegovo srce očisti, postane čist teohid u srcu, vidjet ćeš kako se strah pojavljuje na srcima i onih daleko i ovih blizu. Pa će on su tebe gleda s ponosom, a nećeš ti u njega gleda sa strahom. Ovo je sramota za mumina. Kaže vidi koji su. Pogledaj ovu, pa pogledaj ono dok sve razloge iz nema ga niđe. Ne zna ni sa sobom šta bi. Borac na Allahovom putu u svakom momentu zna šta hoće. A najbi više volio da ga Allah uzme u džennetske odaje. Eto to mu je glavni cilj. Allahovo zadovoljstvo je da ga Allah odabere za šehid. I šta će kazat ljudi koji ne znaju o tome ništa? Mora on osjeća strah. Međutim, kad se kod ljudi pojavi strah od ljudi, pa se onda pojavi strah od ljudi, znači smanji se ima u njegovim prsima, onda mu zemlja tjesna. Ne zna on sam kud bi i šta bi. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učvrsti u njegovu izvišenu vjeru. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wa salamu ala ašrafil sallallahu alayhi Ono što sam htio napomenuti, braću, vezano za ovo, jeste jedan od razloga, odnosno mi smo kao pomagači Allahovog vjeri, Allahove vjere da nas Allah učini od takvi obavezni da pratimo dešavanja oko nas, odnosno pomjeranja nevjernika i njihove planove da se ne desi nama nekakvih genocida da Allah sačuva ovi su planirali onda, ovaj je planiran tada a nemojmo zaboraviti da oni planiraju i dan danas od ovih današnjih planova kako se kroz neke vijesti i medije može doći do zaključka jeste stvari da oni bez obzira na ovu kamuflažu koju nama prosipaju opet pripremaju nešto slično tome pa ćete čuti sada na medijima da pojedini ti takozvani njihovi zvaničnici izjavljuju da jedan dio Bosne i Hercegovine treba odvojiti za Srbe, drugi dio treba odvojiti za Hrvate i to je kao njima obaveza, a ovaj dio gdje smo mi treba da ostanu svi, pa će na tom dijelu nastati Palestina u Europi. I nemojte zaboraviti da ovo nije njihov sljedeći plan da oni gore od želje da se ovo desi u našoj zemlji. Da on otme pola države, da ovaj otme jednu trećinu i da nama ostane mali prostor i da onda sve što postoji razboložljivih sredstava i sa velike jedne strane i sa velike druge da, dokraće koga muslimane. Zašto? Kar je zato što vi sad muslimani na tom dijelu gdje ste vi ugnjetavate naš narod. Sad su oni otijeli države dosta i sad kar se njegov narod ugnjetava na teritoriji koju je on uzurpirao. E ovo rade isto i tamo. Došao je uzurpirao tuđu zemlju i onda kaže mi sad moramo se boriti protiv palestinaca zato što oni, kaže, ovaj diraju naš narod. I onda se ta ista vlast, takozvana muslimanska, okrene protiv muđahida na Allahovom putu. I onda sve što postoji raspoloživih sredstava, svi se okrenu protiv braći. Samo Allah uzvišen je njihov pomagač i Allah daje pobjedu muđahidima i daje im snagu da se bore na Allahovom putu. Tako i ovdje ako mi sa Allahovom pomoći budemo imali odgojenu generaciju ljudi koji su spremni da se bore na Allahovom putu i da uzdižu Allahovu riječ, bez obzira na sve ove planove oni ne mogu ništa sa Allahovom pomoći. Nego mi treba da shvatimo sam da se kroz to nama otvaraju vrata Allahove milosti, a mi do tada da iskoristimo vrijeme da pozivamo Allahov din, ne bi se broj onih koji žele da se Allahova riječ uzdigne povećao i tako da nevjernicima sa Allahovom pomoći dođe kraj svakako jer oni misle to tako, međutim sa Allahovom pomoći to neće biti ni blizu toga i neće se oni sprovoditi kako se sprovodili nekad i neće on više moć biti u prilici da on traži imovinu ovdje ili onde, a tamo je oteo 50 puta toliko od muslimana. I onda ova ista vlast koja hoće da mu musliman dadne glas, zato ganja njegovo pravo i traži ga po Srbiji da mu vrati primjer stanu Maglaju. Traži ga. A ova je tamo u, u, mjestima gdje su bili muslimani 50 puta toliko oteo i on kaže ja mu ne mogu ništa, moje su ruke vezane. A nisu ti vezane kad treba tlačiti muslimana, kad treba progoniti muslimane, kad treba prozivati ljude koji pozivaju Allahov din. Onda ti nisu vezane, onda si jezik isplazi od metra da se dokaže da si i ti na njihovoj strani. I zato karimo molimo Allaha uzvišeno da nas učvrsti na njegovoj vjeri, da nas učini pomagačima njegovog dina i da shvatimo u vjeru istinski. I molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nam ukaže svoju milost, da nas učvrsti na pravom putu. Amin. Kulu qavli hada wa estagfirullaha li wa lakum fastagfiruhu innahu Svi će putevi biti zatrpani. Ostaje samo put vjernika. Soba Put vjernika vam nudi širok izvor predavanja eminentnih profesora islamskih nauka našeg govornog područja, kao i poznavalaca aktualnih dešavanja muslimanskog umeta.